Yo, yo, yo, RBY. Muévete, prendete, muévete, prendete, muévete que ya llegué. Para la chica que le gusta el sexo. Ah, muévete, prendete, muévete que ya llegué. Despídete, despídete. Muévete, prendete, muévete que ya llegué. Para la chica que le gusta el sexo. Ah, muévete, prendete, muévete que ya llegué. Despídete mueve la cintura, dale el bateo, movimiento con locura, mueve la cintura, hazlo con locura, que si estás enferma curo ya tu calentura. Ella es la vara que bailando me lo para, en ella siga gasto vara más caliente que el Sahara. Ella es la vara que bailando me lo para, en ella siga gasto vara más caliente que el Sahara. Y ella me lo para, como Sofía Vergara, yo sé que le gusto aunque ella me negara, mueve la pampara, para, para, para, Pero eres la culpable de que yo me caliente vamos pa' locuro, vamos pa' locuro, pa' lo pa' vamos pa' locuro, vamos pa' locuro, vamos pa' locuro, para pa' lo pa' Vamos pa' locuro, vamos pa' locuro, vamos pa' locuro, para pa' lo pa' vamos pa' locuro, vamos para locuro, vamos para locuro, para pa' para Muévete, préndete, muévete que ya llegué. Para la chica que le gusta el sexo. Ah, muévete, préndete, muévete que ya llegué. Despídete, despídete. Muévete, préndete, muévete que ya llegué. Para la chica El amor una locura, que ni el cura locura. Y si el cura locura cometió una gran locura. El amor una locura, que ni el cura locura. Y si el cura locura cometió una gran locura. Ella es la para que bailando me lo para. En ella si gato para más caliente que el Sahara. Ella es la para que bailando me lo para. En ella si gato para más caliente que el Sahara. Y ella me lo para, como Sofía Vergara. Yo sé que le gustó aunque ella me negara. Mueve la pampara, para, para, para. Tú eres la culpable de que yo me caliente vamos pa' locuro vamos pa' lo oscuro, pa' lo pa' vamos pa' locuro vamos pa' locuro vamos pa' locuro oscuro, pa' lo locuro pa' Vamos pa' lo vamos pa' lo vamos pa' lo oscuro, pa' lo pa' vamos pa' lo vamos pa' lo vamos pa' locuro oscuro, pa' lo pa' lo Muévete, préndete, Ah, muévete, préndete, muévete que ya llegues. Ella es la vara que bailando me lo para. En ella si gasto vara más caliente que el Sahara. Ella es la vara que bailando me lo para. En ella si gasto vara más caliente que el Sahara. Y ella me lo para, como Sofía Vergara. Yo sé que le gusto aunque ella me negara. Mueve la pampara, para, para, para. Tú eres la culpable de que yo me calentara. RBY, griega, que limpara. Negro produce. Records.